Legearen kontra! Bloka, bloka, blokatu! Lan legearen kontra! Lan legearen kontra! Zazpigarren greba eta mobilizazio eguna izan da atzokoa. Sektore ezberdinetako langileak baionako karrikak bete dituzte. Antolatzeleen arabera, mila manifestari inguru parte hartu dute. Manifestazioaren aurretik goizeko zazpiterdietan mugerreko pleitegunea, egun da berroita lagunek blokeatu dute. Jakes Borteiru bertan izan da eta xetasunak eskaini dizkigu. Bai, egun eh, tabegoita mar lagun gubildu eh, dira, eh, blokatzea eh, antolatzeko. argida zer den erronka, orain sektore batzu, eh, tren gidaria, kamiolariak eta beste hainbat borrokan sartu dira, greba horokortzen ari da eta hainbat lekutan, eh, frantzestatuko hainbat lekutan ere blokatze ekintzak badira, argi da hori dela bidea, nahi badugu benetan eh, lege, eh, lege hori eh, bertan bera uzdezaten, behar da hor indarrareman handi bat sortu, eta horretarako ba, greba behar da orokortu, eta baita ere ekonomiako sektoreak blokatu. Baionako manifestazioari dagokione sindikatu elkarte herri mugimenduetako kideak bildu ditu. Mobilizazioa honitza izan da, lan erreformaren kontrako borrokarekin jarraitzeko asmoa dutela berretxe dute. Peio Dufo, trenbidetako CGT sindikatuko ordezkaria. Argita garbi eh, mobilizazio azkar bat, eta gogortzen ari dena bere eh, blokatzeko moduan, eta guzi hori ez da bakarri manifestaldia, baizik eta beste blokatzeko helburuak dira gaur egun. Euh, badakigu luzea izaten alko dela eta presgila greba hortan euh, parte hartzeko eta indarrainitz euh, hortan txartzeko, eta semino guziak hortan ziren. Ez da bai da, zen nora eta zer lortu, baina ezen bat ere greban egon ala ez. Eta gaur egun atzo bezala ba, endaiatik bakarrik bi trein abiatu dira Parisera, beste tren guziak haut politikoen hitzak ez dira ez dira ez da entzun behar ere. Badakigu hainitzetan hori jaiten dutera eta biharamunean uh, egiten dutera, orduan uh, gu motibatuak gira eta mugituko gira lege hori kendu arte lan erreformaren kontrako mugimendua edatzen ari da pixkanaka. Aste honetan nahi zuzen ere sektore gehiago ari zaizkio batzen grebari. Ikasle mugimenduare present izan da. Be, guretzat gure geroa, beraz eh, orko legiak pikatzen dira gure uh, eh, lege hauek gizarte osoari aplikatzen direnez uh, be gu barne izan ditzen gira eta bereziki uh, gure estudioak bukatzerakoan uh, lana lanean hasi besterakoan hortuko gira nola ze gaitza ekartzen dituen nolako uh, nolako autopolitikoek Personalki gure geroan ez dakigu zein lan eginen dugun beraz berba lege hori aplikatuko da gure gure uh, lege horrek gure bizi bizi modua balintzatuko du gure geroan eta garantzitsua da gure gero autotzea eta ez dugu bozkatu pertsona hauen zaz eh, horako politika bat jasaiteko. Maiatzaren hogeita zeian manifestazio eta greba eguna aurrikusi dute.